Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հայտնի են Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպման օրն ու վայրը։ Ադրբեջանը չի գնա իրավիճակի հերթական սրացմանը Ղարաբաղում։ 2017-ին Արցախում կատարված հերկի ցուցանիշներն էապես գերազանցել են նախորդ տարվան։ Թալիշում շարունակվում են ակտիվ շինարարական աշխատանքները։ Ստեփանակերտում կբացվի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի մասնաճյուղ։ Հունվարի 10-ից մեկնարկելու են դպրոցական առարկայական օլիմպիադաները։ Հարություն Վարդանյանը նշանակվել է Արեմտյան Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարշչի պաշտոնում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի կեսին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հանդիպման օրը եւ վայրը հայտնի է, բայց այն դեռ չի հրապարակվում, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 6-ին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ Վենայում կայացել էր Նալբանդյան Մամեդյարով անցյալ տարվա վերջին հանդիպումը։ Հունվարի 8-ին մեկնարկել է 2018 թվականի առաջին զորակոչը։ Ամեն ինչ անում ենք, որ յուրաքանչյուր զորակոչ նոր որակի հնարավորություններ բերի մեր զինծառայողների համար։ Բանակին վտարող զինվոր պետք չէ, բանակին պետք է առողջ վստահ զինվոր։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը անդրադառնալով վտարող երիտասարդներին բանակ զորակոչելուն։ Նա նշել է, որ պաշտպանության նախարարությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի երիտասարդները վտարող լինեն պայքարելու պատճառաբանությամբ բանակից չխուսափեն։ Կա կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով, որը մանրազին քննում է բոլոր զինծառայողների առողջական վիճակը, կայացնում որոշում իր պիտանելիության վերաբերյալ։ Եթե ծնողները համաձայն չեն այդ որոշումներին, կա ստեղծված է բողոքարկման հանձնաժողով Պաշտպանության նախարարի հավախորդականի գլխավորությամբ, որը գործում է հերախոսները բոլորի համար հայտնի է, նաև այդ հանձնաժողովն է քննարկում, եթե անհրաժեշտ է, նաև զինծառայողը կարող է ենթարկել լրացուցիչ հետաքննությամբ, եւ մեր քաղաքացիների համար բոլոր ացանները բաց են մտուտ մինչև դատարան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին համաձայնագիրը կշարունակվի գործել չնայած ժամանակավոր սրացումներին։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի քաղաքական եւ ռազմական վերլուծաբան Անատոլի Ցիգանոկը։ Նրա խոսքով հրադադարի ռեժիմի ընդհանուր պահպանմանը նպաստող գործոններից մեկը Ադրբեջանի ֆինանսական ռեսուրսների կտրուկ կրճատումն է։ Եթե նախկինում Ադրբեջանն առանց խնդիրների սպառազինության էր գնում, ապա այժմ դա մեծ խնդիր է նրա համար, նշել է Ցիգանոկը, հավելելով, որ Բաքվի կողմից այնպիսի սադրանքները, ինչպիսին 2016 թվականի ապրիլին կազմակերպվածն էր, մոտ ապագայում չի կրկնվի։ Փորձագետը կարծում է, որ Թուրքիան նույնպես շահագրգռված չէ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի նոր սրացմամբ։ Նրա կարծիքով Անկարան աջակցում է Բաքվին, իսկ Մոսկվան իր հերթին աջակցում է Երևանին։ Ըստ փորձագետի կարելի է վստահորեն ենթադրել, որ ոչ Կրեմլին, ոչ էլ Անկարային ձեռնտու չէ Լեռնային Ղարաբաղում նոր պատերազմը, քանի որ նրանք չեն ցանկանում փչացնել իրենց հարաբերությունները կողմերը։ Այս անգամ Թուրքիան պարզապես թույլ չի տա Ադրբեջանի նոր պատերազմ սկսել տարածաշրջանում, ընդգծել է Անատոլի Ցիգանոկը։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում կատարված հերկի արդյունքներն էապես գերազանցել են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը նշել է, որ 2017 թվականի աշնանացանի արդյունքներն ընդհանուր առմամբ գոհացուցիչ են։ Փոխնախարարի խոսքով աշնանացա մշակաբույսերի ցանկատարածքները կազմել են 72918 հեկտար, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 53787 ամբողջին 9-10-որդական հեկտարի դիմաց։ Թալիշի համայնքի ղեկավար Վիլեմ Պետրոսյանի խոսքով համայնքում շարունակվում են ակտիվ շինարարական աշխատանքները եւ առաջիկա օրերին շահագործման կհանձնվեն վերակառուցվող 17 բնակարանները։ Մեկն արդեն շահագործման է հանձնվել, որտեղ բնակվում է Օհանյանների ընտանիքը։ Հաջորդ բնակարանատերերն անհամբերությամբ սպասում են շինարարական աշխատանքների ավարտին։ Գյուղում շատ բան է փոխվել եւ ամենակարևորը ավելի ամուր է դարձել նաեւ մարդկանց հավատը սեփական գյուղի եւ օջախի նկատմամբ։ Թալիշցին այսօր պատրաստ է վերադառնալ եւ նորից շնացնել իր գյուղը, ասել է Վիլեմ Պետրոսյանը։ Անդրադառնալով Թալիշում իրականացվող շինաշխատանքներին քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության պետ Սամվել Ղուլյանը նշել է, որ արդեն ավարտման փուլում են հանդիսությունների սրահի, համայնքային կենտրոնի, խմելու ջրագծի եւ գոյուղու ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Բացի նշվածից Թալիշում մեկնարկել է նաեւ փողոցների լուսավորության, ինչպես նաեւ գյուղի գլխավոր փողոցի բարեկարգման գործընթացը գործընթացը, ասել է Սամվել Ղուլյանը։ Շուտով Մայրաքաղաքի մթերային խանութներում կհայտնվի տեղական արտադրության նոր կատնամթերք։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախի կաթամթերքի շուկայում արկա ամբողջ տեսականու հիմքում ներգրվող մերանն է, որը ստացվում է կաթի փոշուց։ Ինչու չստանալ տեղական մերան միտքը ծնվել է Արցախի գիտական կենտրոնի աշխատակիցների մոտ, ովքեր տեղական կաթի կաթնաթթվային բակտերիաների հետազոտություն են նախաձեռնել։ Արցախի տարբեր շրջաններում կաթնատու կենթանիների կաթի փորձարկման արդյունքում անջատել են կաթնաթթվային բակտերիաները, արդյունքում ստացել 200 կաթնաթթվային բակտերիաների մանրեններ, որոնք էլ հանդիսանում են Արցախի կաթնային գենոֆոնդը, բարձաբանում անում է գիտական կենտրոնի աշխատակից Արևիկ Իսրայելյանը։ Փորձարկումների հիման վրա մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ կան մեր հանրապետությունում մանրեններ, որոնք իրենց բնույթով եւ իրենց կենսագործունեությամբ էապես տարբերվում են Կովկասի տարածաշրջանի կաթնաթթվային բակտերիաներից։ Փորձարկումների արդյունքում ընտրվել է պրոբիոտիկ հատկություններով 4 մանրե, որից էլ պետք է ստանալ տեղական կատնաթթվային մերան։ Այս առաջարկով էլ գիտական կենտրոնի աշխատակիցները դիմել են Արցախկատ Փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Գործարանը ողջավորությամբ է ընդունել առաջարկը կատնաթթվային մերանը կկոչվի Արցախ լակտ։ Այս օրերին ընթացքի մեջ են նոր կատնամթերքի փաստաթղթերի ձևակերպման հարցերը։ Գիտական կենտրոնի աշխատակից Արևիկ Իսրայելյանը Արցախ լակտի առանձնահատկությունը համարում է այն մանրեների արկայությունը, որոնք բնորոշ են մեր տարածաշրջանի բնակչության աղստամոքսային տրակտի մանրեների կենսաբազմազանությանը։ Հենց մեր աղեստամոքսային տրակտում բնորոշ է մեր տարածաշրջանի մանրեների կենսաբազմազանությունը։ Արցախ լակտը երկու պրոբիոտիկ մանրեների՝ Lactobacillus acidophilus եւ Enterococcus durans ցեղի մանրեների համակեցությամբ ստեղծված մերան է։ Ընդ որում ասեմ, որ Enterococcus durans-ը հենց Արցախի հանրապետության կաթնաթթվային բակտերիա Արցախ լակտի բարբերաբար օգտագործումը մարդու մոտ կնպաստի աղեստամոքսային միկրոֆլորայի պահպանմանը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ մարդը ընդունում է հակաբիոտիկներ։ Իսկ սովորական մածունից sense ասեմ, տարբերվում է նրանով, որ մածունը օգտակար է, բայց մածունի մեջ չկան այն մանրեները, որը լինելու է Արցախ լակտի մեջ։ Արցախ լակտի մեջ գտնվող այդ երկու մանրեները օժտված են պրոբիոտիկ հատկություններով եւ հակամանրային հատկությամբ։ Նրանք կանխում են դիսբակտերիոզը, մի շարք ինֆեկցիոն հիվանդությունների հարուցիչների նկատմամբ ունեն կայունություն, ունեն կայունություն հակաբիոտիկների նկատմամբ։ Այսինքն, եթե զուգահեռ մենք օգտագործենք Արցախ լակտ ու հակաբիոտիկ, այդ մանրեները մեր աղեստամոքսային տրակտում չեն կորցնի իրենց կենսունակ գործունեությունը Նոր կատնամթերքի համը հաճելի կլինի նույնիսկ երեխաների համար, այն կփոխարինի փոքրիկների սիրած յոգուրտին։ Ավելին, Արցախ լակտը գերադասել է վաճառքում արկա յոգուրտների մեծ տեսականուց པարս պատճառով, որ այն կպարունակի կենթանի մանրեններ, որոնք այնքան անհրաժեշտ են փոքրիկների օրգանիզմին, բարձրանում է երիտասարդ գիտնականը։ Ինքը ունի շատ քաղցր համ, կատածվային հաճելի հոտ, եւ ինձ հարցնեք, հենց երեխաների համար սա յոգուրտ է, որովհետեւ քաղցրա ու պետք չի տված այն յոգուրտները, ինչ որ կա, քանի որ նրանք կենթանի մանրեներ չեն պարունակում։ Չգիտեք ինչ հավելումներով պատրաստված յոգուրտներ է։ Արցախ լակտի արտադրությունը Արցախ կաթում կսկսվի այս ամսվա երկրորդ կեսից։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը 2017 թվականին ավելացրել է ծրագրերի թիվը հատկապես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ ունեցած եւ զինծառայողներին ուղղված նախաձեռնությունները։ Ամփոփելով 2017 թվականին իրականացված աշխատանքները, այս մասին ասել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավակյանը։ Երիտասարդական հիմնադրամն իր ամբողջ գազմով կամավորական մեծ բանակով մասնակից է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացվող ծրագրերին, որոնց մասին շատ հաճախ հատուկ չի բարձրաձայնվում, քանի որ դրա կարիքը չկա, ասել է նա։ Կարեն Ավակյանի խոսքով 2017-ին մեծ տեղ են զբաղեցրել նաև Արցախում իրականացված ծրագրերը։ Նախորդ տարի երիտասարդական հիմնադրամը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական քաղաքական կառույցների ներկայացուցիչների այցելություն Արցախ, որտեղ որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, եւ որպես այդ ամենի շարունակություն 2018 թվականին Ստեփանակերտում կբացվի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի մասնաճյուղը։ Հունվարի 10-ից Արցախում տրվելու է դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների մեկնարկը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանի խոսքով օլիմպիադայի ներդպրոցական փուլը տևելու է ներառյալ հունվարի 10-ից 25-ը, շրջանային քաղաքային փուլը հունվարի 30-ից փետրվարի 19-ը, իսկ հանրապետականը փետրվարի 24-ից մարտի 16-ը։ Ըստ նրա օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլն էլ տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում, որի անցկացման օրն առ այժմ հայտնի չէ։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը հաջախում 1225 երեխա, որոնց հետ տարբեր խմբակներում պարապում են տասնյակ մանկավարժներու մասնագետներ։ Ինչպիսին էր անցած տարին կենտրոնի համար փորձել է ճշտել մեր աշխատակցուհի Վարսիկ Հարությունյանը։ Այն մասին, որ անցած տարին կենտրոնի համար եղել է բեղմնավոր, տեղեկացա կենտրոնի ուսումնադասյարակչական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Կատյա Գևորքյանից։ Աշխատանքները իրականացվել են ըստ ծրագրի, ըստ պլանի, ըստ գրաֆիկի։ Ընդունելությունը կատարում ենք 5 տարեկանից սկսած մինչև 14 տարեկանը, քանի որ ուսման տևողությունը տարբեր խմբակներում տարբեր է, 3-ից 5 տարի, դրա համար նպատակահարմար են գտնում 14-15 տարեկանը համարել մեր շնագիծը, հա։ 4 տարի սովորելուց հետո երեխան 12 ամյա դասարանը ավարտելուց հետո ստանում է վկայականներ, որպեսզի շատ չձգձգվի, այդպես են կազմակերպ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի խմբակները բազմապրոֆիլ են, գործում են մակրամեի, գոբելենի, կարուձևի, հագուստի մոդելավորման եւ բազում այլ խմբակներ։ Իսկ հա փորձի փոխանակման եւ խմբակավարների մեթոդական օգնություն ցույց տալու նպատակով տարվա մեջ 1 ամիս շարունակ բոլոր խմբերում անցկացվում են բաց դասեր։ Հիմնական 4 տարեկանից մանկական համույթը մնացած խմբերում էլ ընդունելությունը կատարում ենք սեպտեմբերին բաց դռների օրը համալրում ենք խմբակները ու հիմնականում 6-ից սկսում է, 6 տարեկանից սկսում է։ Անցած տարվա ընթացքում կենտրոնի սաները մասնակցել են Արցախում եւ Հայաստանում անցկացված մի շարք միջոցառումների։ Այսպես, մարտին պատանի նկարիչների Ավրորա մրցույթի ներկայացվել է կենտրոնի նկարչական խմբի սաների 24 աշխատանք, իսկ ապրիլին կրթօջախի սաները մասնակցել են Երևանում կայացած նոր շունչ բարային մրցույթին եւ արժանացել գլխավոր մրցանակի։ Հաջողություններ ունեցել ենք մասնակցել են քաղաքում Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված զանազան մրցույթների, միջոցառումների, ստուգատեսերի։ Ես այստեղ տեսնում եմ բազում մրցանակներ, մեդալներ։ Դա մեր պարարվեստի մրցանակներն են, որ ամեն տարի շնորհալիներ 17-ին այս տարի մասնակցել ենք ուսումնական տարվա կտրված խորել, ամեն տարի մասնակցում ենք շնորհալիներ մրցույթին եւ չախմբի Այդ բոլոր մրցանակները երկխմբի պարագեստի խմբերի վերած մրցանակներն են, գավաթներն են, պատվոգրերն են։ Շրջելով խմբակներով համոզվեցի, որ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների Արորյան հագեցած է ու հետաքրքիր։ Իսկ մասնագիտական ունակությունների ձեռքբերման հարցում նրանք ավելի ու ավելի են առաջադիմում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մարզասերների համար անվանի հայ ֆուտբոլիստ Հայաստանի հավաքականի նախկին ավակ Հարություն Վարդանյանը նշանակվել է Արեմտյան Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Թիմն այս օրերին ուսումնամարզական հավաքի անցկացնում Ֆրանսիայում եւ նախապատրաստվում չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնությանը, որը կկայանա այս տարվա մայիսի 31-ից հունիսի 9 Լոնդոնում։ Տոնական օրերին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալային քաղաքում կայացել է շախմատի պատանեկան մրցաշար, որին իրավունք ունեին մասնակցելու մինչև 20 տարեկան շախմատիստները։ Մրցաշարի մասնակցում էին 11 երկրների 143 շախմատիստ, այդ թվում 2 գրոսմայստեր եւ 6 միջազգային վարպետ։ Առաջին անգամ անցկացվող պատանեկան մրցաշարի հաղթող է դարձել Հայաստանը ներկայացնող միջազգային վարպետ Տիգրան Հարությունյանը, ով 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր։ Ձմերն Արցախում սովորաբար այնքան էլ խստաշունչ չի լինում, բայց այս տարի այն կարծես չափից ավելի մեղմ էր։ Ինչով է պայմանավորված այս տակ եղանակն ու արդյոք ձյուն կգա վերջապես թե ոչ, այս հարցերի պատասխանները փորձել է գտնել մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Շտապ եմ ասել, որ օթերևութաբանները հունվարի 14-ից 15-ը խոստանում են տեղումներ Թացդյան, ապա եւ Ձյան տեսքով։ Իսկ թե ինչով է պայմանավորված ձմռան այսքան տաք եղանակն ու արդյոք այն նորմայի սահմաններում է թե ոչ, փորձել ենք բարձաբանել Արցախի հիդրոօթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի ծառայությունից։ Իմ զրուցակիցն է ծառայության տնօրենի տեղակալ Լաուրա Հովսեփյանը նման տակ եղանակը պայմանավորված է նրանով, որ հանրապետության տարածքը գտնվում է տակ հոսանքների ազդեցության տակ։ Դրա համար ջերեկային ժամերին ունենք շատ բարձր ջերմաստիճաններ, 4-ից 8 աստիճան հովտային շրջաներում մինչև 18-20 աստիճան տակություն ունեինք իսկ գիշերային ժամերին ջերմաստիճանը կարելի ասել գտնվում է նորմալ վիճակում։ Ունեք տեղեկատվություն, ասենք վերջին 20-ամյակում կամ գուցե ավելի երկար ժամանակահատվածի համեմատությամբ եղել են նմանատիպ տաք ձմեռներ, թե չէ։ Այո, մեզ մոտ լինում են նման ձմեռներ, երբ ջերմաստիճանները հասնում են մինչև 15, 12, 15 աստիճանի եւ տաքության, այո, առանձին օրեր, բայց այսքան երկար ժամանակ կարելի ասած շատ քիչ են հանդիպում նման ձմեռը։ Ըստ բազմամյատվյալների մեզ մոտ օդի ջերմաստիճանը 4-5 աստիճանով բարձր է միջին բազմամյատվյալներից։ Իսկ այդ 4-5 աստիճանը արդյոք տարիների ընթացքում է ձևավորվել 1-2-3 աստիճանով իջնելով, հասնելով։ Ընդհանրապես մեզ մոտ, ինչպես ասում են, գնում է գլոբալ տակածում, բայց ոչ այդքան։ Ընդամենը 0.6 աստիճանով է այդ տակածումները գնում ըստ տվյալների բայց այս տարի արդեն 4-5 աստիճանը առանձին շրջաններում միջև 6 աստիճանը դա արդեն անոմալ է։ Լաուրա Հովսեփյանը նաև մանրամասներ հայտնեց առաջկա օրերին սպասվելիք տեղումների մասին։ Արդեն մենք 14-ից 15-ին արդեն սպասում ենք տեղումներ, երևի լեռնային շրջաներում այն կդիտվի թաձյան տեսքով, իսկ նախալեռնային շրջաներում եւ հովտային շրջաներում դեռ կդիտվի անձրև, բայց հետո երևի ջերմաստիճանի նվազեցումից կապված կդիտվի նաեւ ձյուն։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսկ այժմ վաղը սպասվելիք եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ առանց տեղումների։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։